Comerzo accelas helpemon. Cial preter passantoi estas pretai, porti leteroin, ciui cusha sur la strato, alla plei proxima letercesto? Experimento in Italio montras, helpemo, directe al fremduloi, estas lernebla, exemple per comerzo estis la dilemo che la mercata sistemo shovelis al si sian propran tombon, cae fine ancau truis la socialain instituzioin, sur kiu gi basigis. Notis la austra-hungara economi historiisto Karl Polanyi en la jaro 1944. Hodiau apenau octec in poste, criticantoi de capitalismo ancau certe tion ancorau subscribos, eble per novai vortoi, de lobia politico, tra malaltai salairoi, gis impostai trucumadoi de la grandai concernoi. Ja existus suffice da potenzialei privastigoi de la basa temo, tamen la perspectivo de Polanyi, la libera mercato, ciel natura malamico de sociala sistemo, ne estas la sola pensebla. La usona antropologo Joseph Henrich antau kelka iaroi starigis la hipotezon che mercat economiae cun po povas igi homoin ancau pli empatiae cae pli socialae. Tio tial, char justezzo ce comerzae rilatoi validas por ciui, ne nur por amicoi cae familio alie esprimite, se oni lernas fari negozoin cun neconatai homoi, tio eble ancau iom transiras alla privata helpemo. Ien tiom da teorio. Sociologino de la New Universitato controlis tion nun en experimento. Si dismetis en cent octec hoc Italai municipoi, afrancita in letteroin cun completa adresso sur la straton. Estis en tutte ses mil, cae si tiel confrontis la preter passantoin cun decido. ciumi mi getu la letteron en la plei proximan letterceston? Au ciumi simple pluiru? La resultoi confirmas la hipoteson de Henrich. En la regionoi de la Itala Nordo, la quoto de helpemo estis pli alta, ol en la economia relative malforte disvolviginta sudo. La plei altan mesur valoron atingis la regiono circa la provinzo Ancona, cun quindec quar procentoi de la alpostigitai leteroi. La plei malaltan valoron atingis Calabrio, cun tec procentoi da leteroi. La resulto ne interrilatas cun la densezzo de loggiantoi, cae cun la disa situo de la grandai urboi, accentas la sociologino. Tiun factoron ni elprenis el la calculo. Mi pensas che estas mito, che homoi contutas pli mal egoisme en mal grandai urboi. Ilia eble practicas pli affablan socian conduton, sed el tio ne sequas che ili contutas pli sociale directe al neconatai homoi. Concerne la interpreton de sciai resultoi, la itala sociologino consilas pri singardo. La mercata economio povas same damaggi cae utili alla socio. Niciu case montris che la mercato povas ancau efici ciel sociala catalisilo se homoi practicas commercion tiam ili contactigas cum la malproximo, proximo tiam emas applici justetzon en la interrelatoi qui el generalan principon la sociologino an cautestis chu la nomo de la persona al ciu lettero estis adresita havis influon alla helpemo se temis exemple pri universitatai professoroi tiam la quoto de leteroi, ciui estis engetitai, estis 33 procentoi. Dum leteroi, ciui estis atresitai al membroi de la Itala Parlamento, atingis nur quoton de 5 procentoi. Do la helpemo en tiu caso restis tre limigita.